Duelaste batzuk dei bat jaso genuen. Pertsona oso garantitzu batek gurekin hitz egin nahi zuen. Gure saioaren entzule sutsua zela esan zigun, euskera oso ondo ulertzen ez zuen arren. Kasetaria izan dako zenez, gu elkarrezketatzearen proposamena egin zigun. Eta, irolako asanbladen ez tabaida sutsua izan ostean, baietza eman genion. Elkarrezketarako, bere gaur egungo lanbidearekin loturiko data seinalatu bat aukeratu genuen. Erregeguna. Gaur gauean, austuna metabolikoan, Reina Letizia. Gabon entzule maiteo, gaur berri ere austura metabolikoan eta odeik aipatu bezala gaurkoan gonbidatu oso oso oso oso berezi batekin. Bai, gaur eh, estudio inoz baino beteago dago, hemen, ba, hori, ba, poliziak eta hau... Bueno, kanpoan gelitu dira, baina, bueno, hemen segurtasuna bermatzeko, ez, bere... Eh, ba, bueno, besteren parte bat ere torri da, eta hemen daukago, ba, ba, gure erregina maitea, ez? Bueno, azken finean eh, erregina izan da, ez? Sekitoa eukibarko da, ez? Baina bai, bai, baino ez genekien e, saioaren fana zinenik. Baina nik egia esan nun espero, irola erratiko entzulea izango zinenik, ez? Nik beste, beste perfil bat neukan buruan. Reina Letizia. Me que decir, desde pequeñita, siempre en la radio, merendando y haciendo los deberes, eh? Que eso parece que no, pero va... Mm bueno, placer bat, benetako placer bat, e, eta, karo, guri harritu diguna bai da, pues, etorri nahi izatea gurekin, ez? Es un privilegio poder tener cerca a gente tan interesante. Bueno, baina orain ja, ba, baita zuri emango dizugu, azkenen, bueno, zuk eskatu, dizku, er, eskatu diguzu elkarrezketa hau, eta, bueno, gu, gu egia nik gaina esan dut, azkenengo abenduan ez dugula saiorik egin egon garelako, ba, elkarrezketa hau ondo sakonki prestatzen, izan ere, bueno, ez daukagu beti aukera, onelako pertsona batzek gu elkarrizketatzeko ez beraz bueno zurea da zurea da hitza eh, tratado temas como el impacto o sea si es útil la acción a la hora de transmitir esos mensajes de los que se trata <laughs> aquí bueno a ver erabilgarria erabilgarria bueno según ¿es? Eh, batzuetan bai beste batzuetan ez E, baina zu, hemen Reina Letizia ez da planteatzen. Ekintza armaturen bat, edo lako zeo zer, ekosabotaia, karo, ze, holan, claro, eh, egia esan, eh, o sea, Casa Realaren babesarekin, ba, bueno, hor, ekintxe maia desente aldaiteke, ez da, baina, ez dakit tabu irratian itzek deko kontu bat den, ez? Karo, agian, ez, agian gorde berko genuke, baina, osea, lehen komentatu diguzula, ez, ez dutela prestatzen... E... Altxamendu bat, ah... E, er... <laughs> Eso de, Altamendorena es, altamendorena es. <laughs> nahi nun, e, eskolta realeko kide batzuk ari zaretela prestatzen, ez? Esan diguzuen agatik, egiteko, ekosabotaiak, hor, madriletik. <laughs> bueno, horrelako esklusiba bat egia esan eskartzen dugu, pues, irolara ekartza, ez? Baina, bueno, baina beste, beste galdera batzuk zen dituen guretzako. Cuando los medios de comunicación, eh, cuando los medios de comunicación, eh, hablando de referente... Gorka. una persona, Greta, uh y empiezan Greta, Greta, Greta, Greta, Greta, y consiguen en la sociedad en general un efecto que a lo mejor no es el, deseable y llega a mm, distorsionarse eh, una razón que yo creo que todos aquí compartimos. Hombre, guía San con onartu behar dugu gure helburua referentea kizatea dela, baina egia da hori irola erratitik lortzea saia dela. Orduan hor, bueno, zuen babesa lortu halko bagenu, ba, erratikate potenteago batean egoteko, ba, finantziazio bat, igual hor eh, ba, zuen palazioan estudio potente bat edo, ez? Bai, holako, bueno, holako donazioa, ez, edo patronazoa eskertuko genuke, ez? Azken fina, pues, e, bere garaian, ez? Pues, erregeak ez ziren dedikatzen hori patronazgoak kegit... Hori da, hainbat eta hainbat figura historiko importante, horrelako noble baten edo errege baten patronazgo jaso dute, basaketik ez dugu guk ere, hori jasoko, ez? Bueno, gu gainera izan da, be bai, kasi nobleak, ez? Hori, azkenean, gora zibar diguen txulei, gu bizkaitara garela, eta bizkaitarrak dauk gura idalgia eskubidea, eta... Hori da, eta azken finean, pues, bueno, gu, bueno, ez, ez genuke hasiko lan betik, ez? Egia dena den, bueno, renetiza zure modukoak ere respetatzen ditugula, egia zuko dola ez daukazula dola noblea, baina, bueno, Bueno. Gaur monarquía en parte Sara, verás, bueno, onartzen dugu gure maila berean, vas a ver, bat berago agian, baina, bueno. Hori da, dena den ondo eskondu zara, eh? bai. Es que no sé si se ha tratado una cosa que voy a preguntar ahora. Esa, ¿eh? esa. Que esta no lleva ya varias décadas esta teoría del decrecimiento desvinculado al PIB y a la inflación y que hay tan, creo que hay también, no sé si os suena el nombre de Turiel, el CSIC, Antonio Turiel y otros hay un catedrático en Valladolid, hay otro catedrático en la Autónoma de Barcelona que hablan de esta nueva teoría de que es, mm, da igual todo, lo que estás mencionando ahora y tiene que ver con la energía, que no sé si lo habéis tratado, que son, hay bioeconomistas ahora que están iniciando ese camino de estas teorías de que el desarrollo sostenible, desarrollo sostenible ya no puede ser eh, algo... Mm, y entonces hablan del decrecimiento desvinculado a PIB Bueno, hor egia da, aipatu duzula gai interesgarri bat, ez? Baina, bueno, eta bai guk e, saio hontan, ez? Eh, itzegin izan dugu pizka zeharka ezaskunderen inguruan eta holan. Baina, nik uste gakoa dela bat be, zeinek egin behar duen ezaskundea, ez? Ez beste ezaskundea, baizik eta zeintzuk ezaskundu behar duten. Eta zehazki, agian, karo, zuri, normala da, kezkatzea hori, ez? Ba, egia esan gai honi buruz zurekin hitz egitea, mm, Letizia Andrea ez da, da oso erresa. Ez, da erosoa, ez da erosoa. Karo, ba, Gabon sarrean jet pribau batean, zure alabaren lagunak Madriera joatea galesetik, ba, ba Claro, hori ez da behar izan, oinarrizko behar izan bat, ez? Claro, o sea, guk ulertzen dugu, adibidez, gure gana, ez? Karrezketa hau grabatzera, pues, etorri izana, jet pribatuan, eta gero, pues, hori bilo... Parkatu izan hemen irola erratiaren aurrean, eta ze, ba, segurtasun kontuen bai. gaitik, eta e- zenean... Et, ekarri dozula hor, izugarrizko konboia, ez dakizen bat kotxekin, ez dakizen, eta, bueno, guk ulertzen dugu, pues, erregina zarela, sekito bat duzula, tal... Gainera gero guk hemen gure erratzeotik sekurako aportazioa egiten diogula mugimendu ekologista, eta da, ba, nor, ba, konpentsatzen direla emisioak, nola ez? Baina, karo, baina agian zure alabarena... A ber, hor pizka dituzi dago, eh? Basa gaitezen agian urrengo, urrengo Bai, ze hau agian izan daiteke eser osoa. Voy a preguntar, y también ese descreimiento creciente que en el mismo periódico están personas leyendo cuestiones sobre cambio climático, pero luego leen los problemas que está viendo y, por ejemplo, con lo de la energía eólica, ¿no? que todo el mundo lo, vincula. Entonces están viendo todos los problemas que está viendo, pues, con diferentes fabricantes, no solo españoles, con los molinos, todo el tema también de la contaminación paisajística, hay hasta películas, es decir, en la población, en la sociedad, en el ciudadano, yo detecto, no sé vosotros, también que hay un cierto descreimiento en ese sentido. Es decir, ahora estamos todos enfocados en que hay que evitar el cambio climático, el calentamiento, la biodiversidad hay que, hay que conservarla tal, pero a la vez resulta que las renovables no están resultando como todos creían. bueno, de hecho, hasta en Portugal había un problema político muy serio vinculado a, la industria de las energías renovables, los molinos, tal. Entonces, eso, o sea, al ciudadano a veces sentimos, yo siento que, eh, como ciudadana también, o sea, que, que te pierdes, ¿no? Al final dices, a ver, Entonces, ahora la renovable resulta que no. Antes era así, entonces ya no podemos ayudar. Es, es un poco la sensación, estoy hablando de forma pedestre. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bueno, ba, esan, gaino ni buruz asko estabeiatzen da, ni nagoen telegram talde batean, EH ekologista, hor, bai, da piku pertsona hau dota Egune, bueno, ondo da egotea espertzen zarena, ba, beti daudelako eta eolikoen inguruan, ondo, bueno, nahiko bazenu, zu, zu, zaude talde horretara sartxera, eta bertan parte hartxera. Bai, bueno, eskenien ez? sea, gainera, paisaian kontua eta, ba, bueno, bebai dago lotuta aurretik aipatu izan duzun galdererekin, ez? Azkenean, karo, ez askundea, pues, hombre, eskatuko luke bai, azkenean kontsumo energetiko gutxiago. Orduan, pues, hombre, etorkizuna ez da izango dena eoliko betetzea, principios. hay muchas personas muy vulnerables y son también las que tenemos que tener en cuenta. Mirando cosas antes de venir estos días, leyendo mucho todo, por ejemplo, esa campaña que ha hecho Greenpeace de, eh, bueno, el del greenwashing, entonces lo habéis hablado también, todo esto, ¿no? De las grandes cadenas de producción de moda rápida, eh, que al final han hecho trackings para seguir las prendas y se ha demostrado que un porcentaje altísimo de todas esas prendas que en teoría se reciclan, pues que no, no es así. ¿no? Pero al final eh, eh, piensas eso y dices... Eh, bueno, bai, claro, a ver, azkenean pues, egitea campaña bat ikuste ikustek resulta ba, mega korporazio batek esaten duela, birziklatzen duela ropa, baina resulta ez duela birziklatzen, ba, bueno, egia esan, espero garriaren barruan dago, ez? beraientzako... Ba, kapitalismoaren funtzionamendu logikoaren. Bai, jo, pues azkenen beraientzako garestiagoa da, ba, kriston liada da, ez, beraientzako posibiltzea hor birziklatzen beraien arropa gainean, no, ez beraientzen dozu, ez? Zura arropa eta besteen, eta gainean ibiko zara besteen abirziklatzen. Ez que bai da, izugarrizko liada. Baina, bai, bueno, a ber, hortan, ez dakit, ea... Bai, ados, ados gaude planteatzen duzunarekin, ez? Bai, bueno, a ber, como como ez dago, ez? Zentzu horretan. Agi, bon, zuri bai, zuri harrigarria zaizu, Reina leticia, Bueno, va espada de ancho se habían comprometido al Sara. Bueno, claro, es que cuando tú ves las colas de grandes almacenes en Gran Vía, no la marca, estáis, pero ya sabéis a qué me refiero, que salen hasta fuera las colas para comprar una camiseta por un euro, dices, eso no, todo el mundo está, todos aquí en esta mesa estamos en contra de eso, pero decía un señor que hacía moda de este tipo rápida decía, bueno, pero es que hay muchas personas muy vulnerables que no se pueden comprar esa otra camiseta de 30 euros o de 15 euros, vamos a poner la mitad, van a la del euro. Todo es muy difícil. Bueno, nini galdera honek gogora ekarri Galicia pentsalari galiziar bat, bera, parafraseatzen, te suena... it's very difficult todo esto. Ez, eta, azkenean... eta bada, bada izugarrizko zailtasuna ekartzen una du, ez? Be, beste batek izan zuen, ¿es? Eh, euro bateko kamiseta baten atzean bi pobre daudez, Fabrikatzen duena eta erosten duena. Hori da, azkenan gaina zure kasuan uretzen du basaia dela lako egoera batean kokatzea. Nun ezin duzun erosia 15 euroko kamiseta bat, ez? Eh, bueno, ez dizu galdetuko zen ba zure orengo jantziak, baina baina seguro biodegradableak direla. Eta bueno, azken finan, eurokoa, baina denbora gehiago, ez? Eh, iraungo du. Segurazki bueno, ba, placer bat izan da, egia esan, oso gustora egon gara... Bueno, behintzat, e, rol aldaketa batean, ez? Azkenean, zuk idatu duzu pizka saioa. Hori da, horreko izan zen gure lehenengo elkaresketa, ez? Guk egindako lehenengo elkaresketa, eta gorkan guk jaso dugu lehenengo elkaresketa. Gero, bueno, lertzen dugu la, ba, laburra izan behar izan dela saioa, Azkenean, ba, bueno, bai, Denbora... Agenda oso... Agenda, ba... Bai. Baina, bueno, placer bat izan da, eta nahi duzunean, ba, una vuelta zaitezke, ez pagaituzte irolati botatzen irratzaio honen ostean. Los importantes sois vosotros. A mí ya sabéis, me tendréis siempre y estoy muy agradecida por ello de vuestro lado. Muchas gracias. Eta bueno, orain eh, bueno, entzuleok eh, eh, eskapatu egin da Reina Letizia eta bueno, er, guk esan nahi dugu gu printzipio ez dugula holan monarkia eh, sostengatzen. Eh, ah, Bueno, iritziak apurtzu bat, bon, izkutatu behar izan ditugu. Bai, azkenean, eskonenako pompak ere, ba, impone, ez, esaten dena. Karo, karo. Ba, Gartzen zaizu sekulako sekito bat hemen, eta... Karo, ulertu beharko duzu, pues, agian, karo, sartu denean tipo bat lan armatua registratzera pizkata hau ez egoteko lan arma izkuturik eta pues, esan dugu, bueno, respeto. Baina, bueno, orain ja joan direla, ba, aurkestu dizuegu, ba, aukeratu dugun kanta egun nahi zainalatu honetarako, ez? Hori da. Eta eh, honekin, pues bueno, saio berezia honi amaiera emango diogu, beti ere gogoratuz, hilabete honetan beste saio bat egongo dela. Hori da, laster arte. la fine, la vita per te. heart horror al sediento y arrufe el cañón y amarga el cañudo la audacia provoca el ingenio invoca